Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում հաղորդում կարաս համանապակ պատասխանատվությամբ ընկերությունից։ Արդեն 1 տարի է ինչ կարա համանախապակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը Արցախյան խոհանոցի նրբություններով համոհոտով պատրաստված կերակրատեսակներով գրավել է հաճախորդների ուշադրությունը։ Նորաբաց ռեստորանը տեղակայված է Մայրաքաղաքի Գողտրիկ վայրերից մեկում։ Հայտնի է, որ Ղարաբաղյան խոհանոցի պատմությունը իր արմատներով հասնում է միջև հին ժամանակներ։ Այն ելնից ներկայացնում է ամենատարբեր համերի ու հոտերի զարմանալի մի համադրություն, որը արկա է միայն արևի եւ Ղարաբաղցիների սրտերի ու ժպիտների ջերմությամբ հագեցած մտնոլորտում։ Խոհանոցը մեծ մասամբ կազմված է մսից, Ղարաբաղի լեռներում եւ հարթավայրերում աճող բանջարեղեններից պատրաստած բազմազան կերակուրներից, ինչպես ասում են, հաճախորդը միշտ էլ իրավացի է, ահա թե ինչու առաջին զրույցի հրավիրեցի ռեստորանի հաճախորդներին։ Կարա համանապակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը իր բնույթով նորություն է։ Նորություն է այն առումով, որ այստեղ պատրաստում են միայն արցախյան ուտեստներ, ասաց Էմ Համելքումյանը։ Չի սնվել առողջության առաջին գրավականներից է։ Մեր հանդիպման ժամանակ ասաց ընկերության տնօրեն Գենադի Սարգսյանը միաժամանակ նշելով, որ Ղարաբաղյան խոհանոցի երկարակեցության հիմնական գաղտնիքը էկոլոգիապես մաքուր մթերքների օգտագործումն է։ Իսկ իմ այն հարցին, թե ինչու է ընկերությունը կոչվում Կարաս, Գենադի Սարգսյանը պատասխանեց, որ ընտրել է այնպիսի անուն, որը համապատասխանի ռեստորանի բովանդակության հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Սարգսյան, այս պահի դրությամբ Արցախի հանրային ռադիոյի առողջություն հաղորդաշարը հյուրընկալվում է ձեզ մոտ։ Մայրաքաղաքի գողտրիկ անկյուններից մեկում է տեղադրված Կարաս համանախագահ պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ Ընկերությունը նորություն չէ այն առումով, որ ռեստորանային համալիրները, ռեստորանները սնկիպես աճում էին օրեցօր եւ նորաբաց ձեր ռեստորանային համալիրը ինչու գրավեց առողջություն հաղորդաշարի ուշադրությունը, որովհետև մինչ ձեզ հանդիպելը ես զրուցել եմ հաճախորդների հետ, ովքեր իրավամբ գոհ են, որովհետև առողջ ճիշտ սնունդը առողջության առաջին գրավականներից է։ Խնդրում եմ պատմեք ձեր խոհանոցի մասին։ Ինչը ստիպեց ձեզ վերադառնալ ազգային արմատներին, ավանդույթներին, ճաշատեսակներին, խնդրեմ։ Առանձին բան չկա, ուղղակի ես այդ գործողությունը սիրում եմ ասինքն ես Բերյանի համ իմանող եմ։ Իմ մոտ սա նատուրալն է, ասինքն թերքները սա մեռնա, էլի։ Օրինակ ինչ մթերքներ կա։ Ինչ բաղարաբաղ, նոմա դիսա ստայից։ Ասինքն քիմիա բար գոյություն չկա մեր մոտ։ Հավիձուից բռնած, մսերից սաղ ինչ կա, սա դուրս եկած մոտ 1 տարի ագործնություն է ծավալում արդեն կարաս համանախապակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը, սակայն կար ժամկետում կարողացել եք իրավամբ գravel հաջախորդներին։ Եթե այս պահի դրությամբ օտարերկրյա մեր հայրենակիցները այցելեն եւ պատվիրեն ձեզ խաշիլ, բուրգուտ, ցանկացած ազգային ամեն ամեն ինչ ցանկացած ուտելիք, ուտելիքը մենք պատրաստում ենք Ղարաբաղյան ցանկացած մարտի ուզածը մենք կատարենք։ Ֆրանցարքսյան, ինչ ազնագազմով եք աշխատում։ Ազնագազմս պրոֆեսիոնալ են։ Խարավացանողից բռնած միջև վերջի աշխատողը պրոֆեսիոնալ։ Մենք պահանջում ենք ամենից կարևորը սանիպետական այդ մակրությունը կարևորը պահանջում եմ ես այնա դու նայում եք տենում եք կարևորը մակրությունն ընկել սաղ նատուրալ ապրանք ես տեղյակ եմ որ արդեն ձեզ մոտ ստուգումներ են անցկացվել կոնկրետ սանեպիդկայանի կողմից եւ միշտ էլ այո գնահատականը գերազանց է եղել վերադառնանք հիգենային որը խստագույն ձևով պահպանվում է այո օրինակ դուք նշեցիք որ դուք սիրում եք հայկական արցախյան խոհանոցը հատկապես ինչ կերակրատեսակ եք սիրում ինչը կա կախված է մսի հետ։ Մսեղեն։ Այո։ Պարոն Սարգսյան, որտեղից եք ձերք բերում մսամթերքը։ Մսամթերքը էլիտ գրուպից։ Իրանք շատ որակով միս են տալի վախենամ թե հաճախորդները չհամաձայնեն դրա հետ, որովհետև եղել են անցանկալի դեպքեր կապված էլիտ գրուպի հետ։ Իմ մոտ չի եղել դեպքը ընդհանրապես։ Այսինքն այնտեղից դուք ձերք եք բերում նաև։ Այո, գարի միսը, խոզի միսը, տավարի միսը։ Իսկ թրջուններ։ Թրջունը գյուղարենտներից ես ինքս եմ պատվիրում բերեմ են։ Իսկ թրջուններ օրինակ։ Մենակ հավ, հավ, հնդկահավ, հնդկահավ, բադ, լոր։ Ո՞վ եք դուք մասնագիտությամբ։ Ինձ լիքը մասնագիտություն։ Օրինակ։ Շինարարից բռնած ամեն ինչ ունեն։ Պարոն Սարգսյան, կարասներով լեցուն է ռեստորանային համալիրի բակը ու նաև խնոցի։ Ահա։ Օգտագործում եք կարասներն ու խնոցինները։ Թե դրանք դեռ դիզայնի համար են։ Դիզայնի բաց մենք թթու դնելու համար օգտագործում ենք։ Կարասները։ Իսկ խնոցի ինչ եք կարծում, կօգտագործեք։ Նո, խնոցը էլ պետք է նկորտակ, բայց պետք չի նկալել, հիմա հեն բաները կա, որ պետք չի գալեդի։ Ինչպես եք պատկերացնում ձեր համալիրը 1 տարի հետո։ Մեծացած, լայնացած, եսին։ Արդարացրել է իրեն ըստ ձեզ։ Այո։ Կխնդրեմ նաև գների մասին, որովհետև միշտ մեր մոտ ժողովրդի համար լավ է։ Օրինակ ինչով է առավել կարասը ղարսից։ Չեմ կարասի առավելությունը ես իմ ձևով աշխատում, ասինքն որակով գինարն է նորմալ էլի։ Ընկերության գլխավոր խոհարար Կարինե Սարգսյանը նախքան մեր զրույցը ներկայացրեց ընկերության ճաշատեսակները, այն էլ մեր բարբառով. խնջլոց, բուգլամա, բռնի, թալտ, թու, կատնավճաշ եւ այլը։ Մի խոսքով այն բոլոր կերակրատեսակները, որոնք հազիվ թե ծանոթ լինեն ավակ սերնդի ներկայացուցիչներին։ Վերադառնալ արմատներին անգամ ճաշատեսակների նույնպես հայ ժողովրդի պատմության շարունակությունն է, հարուստ անցյալի հետ կապված հիշողությունների թարմացումը տիկին Կարինեն նշեց, որ հաճախորդները միշտ էլ գոհ են հեռանում ռեստորանից, իսկ այլ ազգի հաճախորդներն անգամ իրենց հետ տանում են Ղարաբաղյան այս կամ այն կերակրատեսակի բաղադրատոմսը։ Արցախյան խոհանոցը շատ հարուստ է նաև բանջարեղենային կերակրատեսակներով եւ աղցաններով։ Այստեղ խոհարարուհին ընդամենը մի քանի րոպեում պատրաստում է աղցաններ, ապուրներ, դեղին է նշել, որ Ղարաբաղյան խոհանոցի հետաքրքիր բաղադրիչներից է թոնրահացը, որը նույնպես կարելի է ճաշակել կարաս սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունում աշխատում Կարաս ռեստորանում մեր հաճախորդները մեր Ղարաբաղի ավանդական ճաշակները սիրում են սիրում են օգտվում են մեր Կարասը շատ գեղեցիկ է գեղեցկության երաժշտությունը նարացումունդը եւ մեր սպասարկումը եւ մեր գեղեցիկ մատուցումը ազգային ինչ ճաշատեսակ եք պատրաստում մեր Ղարաբաղի բոլոր ճաշատեսակները ասենք թե խաշնա կուրկուտնա քլինգոշնա փիրփետնա խնջլոզնա Սաղ ճաշատեսակները մունք մատուցում։ Իստիկին կարին է դուք աշխատել եք նաև մեկ այլ ռեստորանային համալիրում, այնտեղ չկային դրանք։ Ոչ չկային, կային 10 տարի աշխատել եմ Օլիմպ ռեստորանում, 10 տարվա մեջ 7 տարի շատ լավ աշխատել ենք, նոր-նոր տեղեր են բացել, կամած-կամած մեր հաճախորդները կորցրել են։ Սա նորություն է այն առումով։ Նորություն է Ղարաբաղում, որ կենթանի երաժշտություն կա, ազգային ճաշատեսակ առանձին սենյակներ կա, ազգային ճաշատեսակները շատ են, ամենից շատ հայաստանցիքն մեր ճաշատեսակները գնահատում եւ օգտվում։ Ժենգալով հաց բան պատրաստում եք։ Ամեն ինչ ժենգալով հացից բռնա, ինչ կա Ղարաբաղի մեջ։ Օգտվելու առիթից ինչ կասեիք հաջախորդներին կամ նրանց, ովքեր դեռ չեն ճաշակել ձեր անարած սննդամթերքը։ Մենք գովազդը ունենք, մեր գովազդով ներկայանում են եւ շնորհակալությամբ գնում Բարգամներ դուք լսեցիք հաղորդում Կարաս համանախագահ պատասխանատվությամբ ընկերությունից։ Եթերում առողջություն հաղորդաշարի օրվա թողարկումն է։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ հետաքրքիր տեղեկություններ խմելու ջրի մասին։ Մարդու օրգանիզմը 70%-ով բաղկացած է ջրից, իսկ օրգանիզմի նորմալ կենսագործնեության համար հասուն մարդն օրական պետք է օգտագործի 2 լիտր, այսինքն 8 բաժակ ջուր։ Գիտությանը հայտնի է ավելի քան 20000 նյութ, որոնք կարող են ախտոտել խմելու ջուրը։ Այդ նյութերի մեծ մասն անտեսանելի են մարդու աչքին եւ չունեն համ կամ հոտ։ Եվրոպայում լավագույն քաղաքային ջրամատակարարման համ համակարգ եւ լավագույն որակի ջուր ունեցող երկիրը համարվում է Շվեյցարիան։ Միևնույն ժամանակ ջուրը ֆիլտրող սարքերը ամենալայն տարածումն ունեն հենց այս երկրում։ Շվեյցարիան նաեւ կյանքի առավելագույն տևողությամբ առաջատարներից է ամբողջ աշխարհում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ողրել են, որ վաճառվող շշալցված ջրերի 25%-ը սովորական քաղաքային ջուրն է ֆիլտրած վիճակում։ Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ քլորացված ջրի օգտագործումը 80%-ով բարձրացնում է միզապարկի քաղցկեղի առաջացման ռիսկը, իսկ մաքուր ջրի օգտագործումը ընդհակառակը նվազեցնում է հաստաղիքի քաղցկեղի առաջացման ռիսկը 45%-ով, գրծքի քաղցկեղինը 79%-ով։ Շշալոցված ջուրն ապահով է խմելու համար, սակայն կանգնած ջուրն ունի հնանալու հատկություն։ Դուք երբեք չգիտեք, թե երբ է այդ ջուրը շշալցվել եւ մի միջև խանութում հայտնվելը որքան ժամանակ է պահեստավորվել։ Բացի դրանից, շշի պատրաստման համար օգտագործվող պլաստիկ նյութի մասնիկները կարող են հայտնվել ջրում, եթե շիշը ենթարկվում է ցածր կամ բարձր ջերմաստիճանային ներգործության։ Օրինակ, երբ այն երկարատև պահվում է սառնարանում կամ գտնվում է արևի տակ։ Ինչպես սպիտակեցնել ատամները տնային պայմաններում։ Որպեսզի ատամները ավելի սպիտակ Երևան շատ կատ խմեք, այն ամրացնում է ատամների էմալը։ Գիտրոնի կեղևներով եւս կարելի է մի փոքր սպիտակեցնել ատամները։ Ամենատարածված ժողովրդական միջոցը սովորական սոդան է։ Թաթախեք ատամի խոզանակը սոդայի մեջ եւ մաքրեք ատամները։ Դրանք ամիջապես կսպիտակեն, բայց սոդայով կոպիտ տրորումից վնասված լնդերը կսկսեն ցավել։ Բացի այդ սոդան անսես ջնջում է էմալի վերին շերտը, եթե սոդայով մաքրեք ատամները ամսական մեկ անգամից ավելի հաճախ կարելի է հեշտորեն մաշելով բարակացնել ատամի էմալը։ Արդյունքում ատամի զգայունությունն աճում է, ցանկացած տաք կամ սառը սնունդ կարող է ձեզ համար իսկական փորձության վերածվել։ Սպիտակեցնող ատամի մածուկները ազդում են սոդայի նման, նրանց կազմության մեջ մտնում են հատուկ նյութեր եւ ֆերմենտներ, որոնք փոխում են ատամի գույնը։ Խորհուրդ չի տրվում երկար ժամանակ օգտվել այս մածուկներից, քանի որ էմալի զգայունությունն աստիճանաբար կբարձրանա։ Գեղեցիկ ժպիտը ձեր առողջության եւ ինքնավստահության ցուցանիշներից է, ուսի մի թողեք ատամների խնամքը վաղվան, պատշաճ ուշադրություն հատկացրեք նրանց։ Լվացեք առավոտյան եւ երեկոյան, ինչպես նաեւ ողողեք բերանը ամեն անգամ սննդի ընդունումից հետո։ Մեջ բերելով հայտնի ասացվածքը կարելի է ասել. առողջ ատամները դա նրանք չեն, որոնց լավ են բուժում, այլ նրանք, որոնք մշտապես եւ լավ են խնամում։ Բարեկամներ այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, իսկ օրվա թողարկումը ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, հնչյունային օպերատոր Նադեժդա Դոլուխանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ով Սոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։